Ba, arteko izan eh, etxe unionan eta ardi bat bainan etxe kantin hor, uh, eh, bea. Ardi bat, hola, uh, eh, ez begin ingesten, antxi bat eta fe, antxik dira etxalte bat eta etxia ibuz hiu kilometra hurinago. eta hoi bea zian, eta hori ikustea bestik nuen zian, eta zitiagat zaman, uh, jontxia hori gynoten Eta txekatzin atzamanak eh, ardi arrastro, ardi bat hilik. Uh, bon, Dizia buitrek eh, janik. Gaian arratsaldin, uh, bustonen altin, uh, ikusitiak uh, etxaltin alde gainin. Uh, bat eta ikelkitzen beste ardiek. Uh, Bagoztolu ez zaitzen ardi hilan kantin mazian hil he alambrao, alambrao eta gain zerbait izan zelako. Ba, ba, ba ganakian, eh, hartza hemen gainti zela, mena. Eni ja ez bat espiti lagin ahunt uh, hartz Odin hor du da bat ukeniat jale, hain uh, bon jale. Berni la jaleik uh, e, gardak, uh, e, Oficio Nacional de la Chaz uh, edo la gardak deitu. Eta hek ahunt erandiki eban horaziela. Odin uh, e, izan goizan jintutuk. Eta ben espertiza egin di eta... Bon, uh, Stiki edo jesu senik eran uh, peti ahale mena bon, bezala utzi iki erraitez eh, hartz uh, ataka bat uh, alzeli